Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar. Ahí. Suelta el ritmo. Arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Hacho mami, esos movimientos, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento. Y si se pone de espalda porque quiere po, toma, dale, toma, dale, toma, toma, toma, dale, toma, dale, toma, dale. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale, toma, dale, toma, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Ella le da cintura, cintura, cintura, cintura, dale. Pues entonces dale, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pues entonces dale, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Pues entonces dale. dale, o entonces dale, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento.